Loše nam ide u zadnje vrijeme U odnosima starog i keve Ona stalno u klimaksu Odskudjeva u seksu A on je gori od deve I pijanim glasom davi nas u Da on je nekakav bog Mi djeca smo blam, Ulični šljam poslušit propali kondomi Al neka, neka, neka se razvija Klošarska industrija Al neka, neka, neka se razvija Klo, koš kloš industrija radi od sedam do tri Ispija kafe u kancelariji A kad dođe kući uvijek neka svađa Nemaš pojma zbog čega se rađa I jednom šerpa leti po zraku I u njoj paket novi mjera Jebe se njima za naše misli Što lutam od skvera do skvera A neka, neka, neka se razvija Pošarska industrija Al neka, neka, neka se razvija Klo, kloš industrija Al neka, neka, neka se razvija Klošarska industrija Al neka, neka, neka se razvija Klo, kloš industrija Al neka, neka, neka se razvija Klošarska industrija Al neka, neka, neka se razvija Klo, klo, kloš industrija Al neka, neka, neka se razvija Klošarska industrija Al neka, neka, neka se